Bueno, baixamos un pouquiño a música, vámonos ir, Xulio, vámonos ir ás terras da Fonsagrada, vámonos ir á alta montaña, e vamos falar de cociña de alta montaña. Bueno. Elí, pois, enclavado nun sitio estratégico, está un, un mesón, mm. non restaurante, senón un mesón que se chama o Mesón Catro Ventos, donde podes, pois, tomar unhas boas carnes, a máis carne criada, eh, criada polo propio dono, non? Ali mesmo. Ali mesmo, sí, sí. Ti podes estar eh, comendo un chuletón e vendo as vacas. Ajá. <laughs> que seu bonito. E eh, eh, quen rexenta este negocio, pois o Vídeo Méndez, que é o que nos vai atender, e é o que eh, che fais as delicias elinas brasas. Así que vamos dalle boas tardes. Elinas Terras da Fonsagrada, en Barbeitos concretamente. Eh, boas tardes, o Vídeo. Hola, boa tarde. Boa tarde. Eh, Julio, que tal? Moitas grazas por atendernos, por, por perder estes minutiños connosco para darlle información aos nosos ointes con respecto a ese Mesón Catro Ventos. Bueno, Mesón Catro Ventos porque, eh, eh, eh como acaba de dicir Armando, está no, no alto e entón ten os Catro Ventos, non? Sí, sí, sí. Do, no, ademais está nun, está nun cruce de camiños. Pois pues, xa que... Falta o cruceiro. Te, ten nome ben axeitado. Sí sí, eh, bueno, estamos a unha altitude un pouco un poquiño alta, estamos a 960 metros, e, sí, efectivamente <laughs> pega, pega un poquiño aire, sí. <laughs> Agradecerche moitísimo que estes aquí cando nos... Bueno, falanos un chisquiño dese mesón, que eh, seguro que eh, el puxo en valor, Armando puxo en valor a, a carne... Mm... Vianesa. Ah, sí? Sí, sí, carne vianesa. Sí, efectivamente, traballamos, bueno, aparte de outras carnes, sí pero digamos con oso é, eh, bueno, pues, temos na explotación, traballamos a raza vianesa, que é unha raza autóctona galega, uh -huh. e vamos con ela xa uns dez anos, así. uh -huh. E, bueno, ten o, pois, o bonito que a criamos nós, uh -huh. a temos na explotación, e despois pois, a rematamos no, no restaurante, uh -huh. efectivamente. Sí, señor. Carai, pois... Eh, eh, por... eu, eh, é unha raza, é dicir, bueno, pouco comercial agora nos tempos que corren, é dicir, mm. que todo se todo ten que ser rápido. Sí, sí. <laughs> Esta raza vai se facendo despaciño, matamos animales máis ou menos con uns tres anos de idade, unha ah. media. Mm -hmm. Eh, son unha raza de crecimento lento que, pero bueno, cara, ten caracterízase pola ten unha carne que é difícil de de conseguir no na restauración de, sí. en día, porque, bueno, se infiltra moi ben a grasa, ten un sabor moi peculiar, ¿no? sí, bueno, cuando menos é unha carne moi moi interesante. Carne de... ah, ademais, eu podo darte. De calidade. Claro, home, ti por Alicia eh, cer, perto de onde ti fas a, eh, eh, as estancias de, de, de, recarga de recarga de pilas, non? Sí, a recarga. Cada, cada vez que vas a Galicia estás ali precisamente ao carón deles. Entonces xa tes ah. visitado precisamente a sí. o mesón, non? Mm, mesón Catraventos que ten como punto de interés eh, pois a elaboración de maneira natural de todos os platos que servides, non? Bueno, digamos que o noso fuerte é a parrilla, efectivamente. A parrilla non admite disfraces. Claro. Non. Que nos servimos unha chuleta, eh, sacala e, bueno, as brasas, eh, poñela na mesa. Uh -huh. Aí non hai non hai salsas, non hai non hai sí. nada que poida que poida disfrazar ese sabor. Sí. Efecti, entonces, é dicir, ten que ser, temos tes que traballar un bon produto uh -huh. para que, bueno, pues a xente volva. É, hombre, sí. tanto que sí. Elaboración de carnes a parrilla con, con leña de carballo, non? Sí. sí, con leña de carballo, sí sí, sí, mm-hmm. sí. que tamén lle dá un sabor tamén especial, o feito de... Sí, digamos que, decir, eh, dá un poquinho máis de calor, sí. de temperatura que cando traballas con, con carbón lle dá un mellor sellado sí. e lle dá un matiz de sabor distinto efectivamente, sí pero agora interesante algún, pero agora neste tempo están a, os cogumelos, as setas e todo eso, non? Ahora mismo estamos con temporada de setas, sí. E castañas. E, setas e castañas, pero hai pouquiñas. <laughs> Sí, sí, que dixeron que este ano pois, a, a colleita ven un pouco devecida, pero bueno, con todo con eso... Eh, eh, sí, sobre todo, sobre todo é difícil de conseguir o, os cogumelos. Sí. Bueno, non veo boa temporada. Ajá. Non, quizás choveu pouco, choveu nun momento que non era adecuado. Sí, sí pero estamos tendo problemas para, para percibirnos deles. Sí, que sí. é unha pena, verdad? Sí, sí. Porque subindo a onde te, onde te as vacas e todo eso, subindo ali un pouco máis arriba, que hai un pinar A mellor ali... Ele, <laughs> o mellor atopase ah. algo. No, no, sí, sí, sí, estemos pillado, si sí, é o bonito da, da seta, carai, nos capillas aquí ao lado e eh, poñes sí. no, sí, pero, no plato. Pero, de, decir, eh... pero dependendo da, da demanda non sempre se eh. consiguen eh... tantos como, como, como se precisan, non? Claro, este ano, sí, este ano tuvemos unha xa, o ano pasado tampouco fora, bueno, moi abundante, pero este ano moi mala. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Aí hai boa calidad, sí, a verdade é que hai é bon, sí, bueno. pero hai moi poquinho. Sí, Tanto sí, o boleto, como lengua, como... Uh -huh, sí. Uh -huh. Bueno, está Cantadelos tamén poquinho por agora. Es decir, eh, estamos costando un pouco. <laughs> Bueno, bueno. pero os, os clientes seguro que ah, estarán bueno. contentísimos con vosotros. Por certo, che comentar unha cousa que eu oí no, na, nalgúns algúns braserías que de, resulta que o tempo que eh, sirven a, a, a carne con cunha especie de, de, de parrilla que, que vai que, que vai debaixo da carne mesmo ah, que, que, que, que é unha é unha lousa quente. Sí, non sei por qué, pero... A pedra. Sí, hai sitios, bueno, hai varios sistemas, es... hai sitios que poñen un hornillo... Eso, eso, che, quería, eso che quería comentar, mm. que, que hai algunhas persoas, sí. que, que hai algunhas brasileiras que, <clears throat> perdón, que acompañan a carne cando a levan, uh -huh. non a levan solamente nun plato, sino que a levan así unha especie de parrilla con algo de carbón debaixo, non sei por qué, ou, ou algo, alguna cousa. Bueno, digamos que un poquinho para que aguante a temperatura. Ah, sí, vale, sí. vale, vale non deberá pasar. Eh. Non de... Si exactamente. Chuleta, se a chuleta faz ben, se sirve ben, eh, eh, non deberá enfriar. eh. non son moi partidario desos, claro, desos por... sistemas, porque, por... bueno... Requéntase demais. Efectivamente, Eso, final sí, o que sí. faz é cocer un pouco a carne, eh... estropeaslle o asado, por decirlo sí. de alguma maneira. Claro. Uh -huh. Servilo no Pero punto, bueno. servilo no punto ou como pida o cliente é como hai que como ten que ser e ademais saindo precisamente das brasas, non? Claro, é dicir, debe chegar á mesa pois pues, bueno, perfectamente para aguantar para aguantar o tempo os 5, 8, 10 minutos que é o tempo que pode, pode levar a comer un, uh -huh. un chuletón así nos servímolo troceado chuletón grande para tres personas, para dúas, depende uh -huh. un poquinho de, dos comensales e do peso. Uh mm. -huh. Pero bueno, esos sistemas, eso, a mí sempre me deron esa, eh, eso é recalentar un poquinho a carne, sabes? Sí, sí, sí. Efectivamente, como... ten de bon que, bueno, nunca se enfría, eh, botas mal del, se si te fai falta. Bueno, está ben, nos uh -huh. eso como solucionamos pois un plato calente. Sí, sí, sí, alguén sí. polo que sea que se demorou a comida ou que se alarga mm. tal e eh, se queda frío ao final a carne, bueno, pois intentamos solucionarlo con un platiño calente ao lado. Sí. sí. Bueno, no, pero eh, hai unha cousa, hai unha cousa que ti estás no comedor Estás eu eh, no, eh, estás eh, bueno, case carón das brasas. Eh, que estás o carón das brasas, pero nunca vin devolver un plato, oi, que mo pase un pouco máis, eh, porque ten un pouco É raro, exacto. Sí ten o punto sí. Claro, xa lle preguntan cliente. o máis cabrito fun eu que me trouxo solo o micho e tuve que dicir, "Oi, pásame un poquinho máis". No, pero eh, porque Bueno, pero <laughs> o problema é cando se pasa demasiado. Entonces aí aí xa non ten volta atrás, a non no, que pagas unha peza nova. Sí, eu, eu, pero bueno, si si queda un poquiño feita de menos, pues bueno, sempre sí, que non sí, me gusta solución, porque eh Ah, pero bueno, ten solución, claro, efectivamente. Sí. Sí. Creo, creo que falábamos nun comenzo. A carne é exquisita. Eh, eu preguntaba xo precisamente por eso, por, por curiosidade, porque feit, de feito, pois nalgúna brasería asistín, eh, eh, e aquí en Barcelona acostúmolo moito, algunhas, algúns restaurantes que consideran así eh, de... de é un sistema moi práctico, sabes, encima caro, é dicir, bueno, pois pues, imagínate un restaurante con 60, 70 comensales comendo uh -huh. a mesma carne a un tempo, tá? pois pues, bueno, pois pues, poden pasar esas cousas de que a carne se quede fría ou que uh -huh. de repente un camarero non chega no momento e eh, para ese plato pois pues, non chegou a mesa como tiña que chegar, bueno, poden pasar esas cousas. Sí. Entonces, pois pues, bueno, pois pues, con eso solucionalo. Hmm. Sí, Por pero pero lado pero ten ten esa desventaxa que posiblemente despois pode ser mm, desmellorar precisamente o produto que que que, que, que recibes. Sí, sí, e entonces eu preguntábache por, ese, eh, por eso, por o feito uh -huh. de que, jolín, como é posible que haxa xente que, que diga se si as brasas xa son suficientes para poder eh, tanto, facer o produto, non? Deberán ser, deberán ser, ademais sí, sí, sí bueno, a chuleta unha vez que está asada non admite moitas máis cousas tampouco. Claro. No, no, yo, no, y iso natural que ti acabas de dicir, yo é tradicional, pois vende aí, non sí. non hai ninguna <laughs> historia nova para Claro, eh, justo, despois tú podes adornalo todo o que tú queiras. Sí, sí, <laughs> Efectivamente. Eh, sí, sí. Pero <laughs> natural é un para poder facelo, pero como se debe facer é así. Sí, sí, sí. Es decir, un bon asado e dai a mesa. Pois Debería ser... Ademais, ser... eu no verán cando estuve aí que pasaban peregrinos, algún que tu, eh, deu deume delicia de atoparme con xente que eran aquí de San Joan de Espí e vamos, que eran peregrinos, que viñan desde Oviedo, e entón, pois, sí, sí. Eh, como lles gustaba a carne, había un deles que dicía, non como outro por vergonza. <laughs> e digolle, pois, hai, a parrilla sigue funcionando. O, o vídeo. eh, sí, sí que é parada de peregrinos. somente, sí. somente é unha pregunta, bueno, a, a acompañar unha, unha preguntiña máis. Non somente sí. servides cousas na ah, brasa ah, sí. con respecto a carnes, hai algún peixe, pescado, bacallao, por exemplo, exemplo, en Merruzo sí, tamén, traballamos no? o, sí. o bacallao, un produto moi bon. Sí. O intentamos que, que sea bon, vamos. E eh, sí. a merluza, pois pues, igual, la, aquí unha xente de da lonja de Burela, dicir, ah. unha merluza sí, sí. fresco, a merluza do pincho. Sí. Que que bueno, para complementar un pouquiño porque non podes ter solo carne, no, a parte de entradas que hai, de ensaladas, de setas, tostas, uh -huh. bueno, mm. cousiñas que hai eh, bueno, pues de segundo sempre sempre hai un pescado. Sí. decir, un par de pescado sempre e a veces incluso pues, fora de carta e pois pues, outro produto. Sí, sí. sí. Pois e, eh, e outra... porque ademais todo vende de, de punto cero. Eh, ah, que, kilómetro cero, non? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, decir, inténtase. Hai unha cousa é, é complicado. <laughs> Sí, complicado bueno. comprar todo ao lado. Sí, a veces é complicado. Sí. Pero sí, pues pois, de, temos desde viños, aquí da zona de zona de, de Neguera que está sí. aquí nada ao lado, uh -huh. a nosa carne, ah. carne uh -huh. temos tamén chuleta de, bueno, comprada aquí, por lo general compramos todavía non, ah, bueno, ahora mismo teño unha vaca comprada aquí ao lado a 10 ah, A vaca, a vaca, sí, sí, sí. sí. Y, y, bueno, intentamos eso. Sí como se dice, percibimos moito ah, de... Ternera gal, eh, galega, De ¿no? produtos nosos, no, sí. sí, sí, sí claro, claro. O que pasa que, bueno, é un pouco difícil tamén, hai que botar man de... Sí, sí, sí hombre, claro. De... Ter algo de variedade tamén. Por certo, falando claro. de variedade, hai unha cousa que, que miran moito estes espectores, outros, que con, con os postres, non? Que, que, que eh, sí. tomanlle moito... Pero vos tamén continuades facendo, ou polo menos servides mm, postres o, mm, sobre, sobremesas que... Eh, caseiras propiamente ditas, non? Sí. Sí, nos facemos casi casi todos os postres que fan aquí, sí. Uh -huh. eh, uh -huh. decir, desde un brownie de chocolate, un tiramisú, Hombre. tarta de queixo, ao forno, bueno, digamos que esos son os tres así, os tres que máis... Mira, que más tú cando vayas ali, cando, cando vayas ali, uh -huh. pides tarta de queixo ou arroz con leite, que eso é... Eh? Ah, era casa. Con leite, estamos con Asturias, <laughs> que claro. guiños asturianos. Sí, señor. Cousa, cousas da casa, vamos. Sí, que, señor. Sí. que ese sí, o pero que bueno, é, é eh, eh, o, é dicir, que a maioría son feitos, son feitos por nós, sí. Sí, sí, sí. sí. sí. Porque tú estrelas non teis, non? Estrelas, no, a veces, estrelas, a cabeza. Michelin, <laughs> estrelas Michelin. No, ese non lle compre, tampouco lle en verdade, o vídeo. Pero, pero No, no, no, no, no, no. No, pero eh... pero <laughs> cantas persoas traballan na cociña? Bueno, ahora mismo somos un equipo de oito personas, con, ah, é decir, de, sí. en completo. Sí. Pero pero na cociña, porque está a tua dona, estamos eh, están catro, sí. Bueno, catro lle ah. yo que me incluye, porque Sí, bueno, tamén. Bueno, pois xa son xa, xa, xa son eh, xa son catro estrelas. Xa, sí, no, claro que sí. E os outros son soles, os que servides as comidas e todo eso, son de los soles. <laughs> sí, señor. Porque <laughs> Ve a parte que se nos ve, verdad? <laughs> Claro. Sí, sí. Pois pues esas son sí, <laughs> estrelas. Verdad, eh, ao mesmo tempo, estar tan alto eh, en unha zona tan privilexiada, pois oh. pues, as estrelas pola noite tamén se ven. Tamén, é boa, sí, sí. Ve, sí, señor. Tamén é verdad, tamén é verdad. Sí, sí, sí. Bueno. Pois, e ademais, Eri, mira, tú ibas comer un chuletón e non che cobran a paisaxe, eh? a vista da paisaxe. É todo iso é gratis. Xa ve. Eso todo está incluído. Vai <laughs> está todo incluído, incluído no precio. <laughs> Sí, señor. Ora, eu xa che digo, eh, non é por facer a pelota nin nada, pero é un dos sitios donde mellor, eh, donde mellor comín a, a, a carne. Bueno, jo, temos, eh, de eh, decir, co, sempre sendo humilde, pero bueno, a verdade é que se, eh, a veces te sorprende de onde ven a xente a comer. Sí, sí, por eso. Que, que fan moitos quilómetros para, para chegar Hombre, a comer. Que, ve, e, eh, que, bueno. veña, que veñan desde Oviedo facendo unha carreira de motos e que paren todos aí porque un día chegou aí e non había nada máis que motos naquele aparcamento. Sí, sí, eh, familias que marchan bueno. un domingo eh. e tal. Eh, sí, sí, efectivamente. No, bueno, ben. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque traballando a, a, ben, eh, bueno. to, eh, todo ha ido perfectamente. Todo saliu ben. <laughs> Bueno. Levamos aquí 14 anos, eh, bueno. Bueno, ben. hombre. Pois <laughs> ben, porque ben. ti eh, tiñas que ser xateiro ou algo así e mira, montaxe un restaurante. <laughs> Sí, eu veño familia ganadera, sí, a verdade sí. que sí. Sí, eu Pero, creo... bueno, foi por complementar un pouco por levar a contraria, sabes? A veces nunca se sabe. Ora, sabes que estaría orgulloso? Teu pai. Home, sí. Sí, bueno, me imagino que sí. Sí, señor. Sí, señor. Mm. Eu vengo o coñecín. Sí. Bueno, mm, o vídeo. Pois... Pues as especialidades que tendes, como acabas de como vamos de decir en un momentiño, son precisamente a, explota, a bueno, a, a máis importante a, a carne esa brasa que, con esa sí. con esa mm, mm bueno, pois pues, produto da propia explotación que tendes sí, aí sí. Con, con vacas e, e tenreiros mm. de, de, de raza que nos dixeche vianesa, non? Vianesa, sí, efectivamente. Eh, por certo, sí, sí. tivestedes que eh, desplazarvos para poder conseguilas, non? Sí, eh, bueno, trouxera o primeiro lote que trouxera que eran 12 animales foran de casi pegado a Portugal uh -huh. sí, aí fora onde empezara sí, sí, e despois, bueno, comprara outras 5 ou 6 aquí xa máis cerca en Ortigueira que en Lugo uh -huh. e despois, bueno, pues fomos fomos, como se dice, recriando sí, criando, sí, de sí. ferras e, e ahora mismo hai 30 cabezas do, do 30, sí, por aí uh -huh. eh, bueno, tamén está ben tamén, sí tampouco non hai que está, está. non hai que desagerar moito. Efectivamente. Pois o vídeo agradecerche moitísimo o vídeo que, que Nada, un placer sempre falar con vos. <laughs> de verdade que para nós é unha honra e ao mesmo tempo que os nosos ointes saiban que, que, que bueno, que poden achegarse cando vayan, aunque non vayan fagan o camiño de Santiago, pois que sí. paren en, en, en Fonsagradaría en eh, Catro Ventos. Sí, señor. Eh, aunque só xa para, para probar esas carnes a brasa. As delicias que lizarán. Esas carnes a brasa. Pois, pois, pois moitas gracias, de As gracias a ti por, por, por perder estes minutiños connosco. Mm. Nada, por favor. Unha aperta grande <laughs> Nada, ao vídeo. Pois aperta, e a seguir teña, tendo moito éxito. Día, eh, a seguir tendo moito éxito. Veña, hasta logo. Radio Sambor